Kolojos kai Korakes. Kolojos toi megethei ton allon kolojon diaferon hyperfronesas tous homophylus paregeneto pros tous Korakas kai toutois exiu sunt tastai. Hoide amphigno untes autou tote eidos kai ten phonen paiontes auton exebalon cae hos apelabtheis hupauton hece palin prostus colloius, hoide aganactuntes epitae hybrei, u prosedexanto auton, huto te sunebe autoe tes examphoteron diaetees stere thenae. Huto cae ton antropon hoi tas patridas apolipontes, caitas allo da pas procrinuntes ut en ekeineis eudokimusin diato xenoi einai kai hupoton politon dus kerainontai diato hyperfrone kenai autous